Pet stagiat peus bet er On tregen benak gotoit, mont vant de gontan resis. Ne kerit. Seitek plar on onek pot, nao den war nugen tretout. Se zo eiz den war nugen. Zur or? Ya, ya, gwen ma studio matematik pa wanyo ankar. O ah bon, bene finus ke be me daiz stagiat war nugen. Pet stagiat peus bet er On tregen benak, gotoit, ma'n vant de gontan resis. o oh, ne kirit. Seitek plach a gonek pot. Nau den war nugen tretout. Zezo eiz den war nugen. Zuror? Ya, ya, gwed ma studiou mathématique pa wan yo ankar. Ah bon? Ben e fin bet met eistaget war nugen?